มันมีที่สี่พฤศจิกาตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นสิบสองครั้งเดือนสิบสอง Today is November the f o u r t h uh, the l f t h day of the t w e l f t h month of the rising moon. ซึ่งเป็นวันที่ห้าตัวเป็นวันตั้งต้นชีวิตใหม่ของพวกเรา uh, Today is the first day of our new life uh, Some people uh, may have doubts or speculation as to why it is the origin of our new life and what is our new life for คำว่าตั้งต้นชีวิตใหม่นี่คือเราต้องศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมะเพื่อไม่ให้ชีวิตเป็นทุกข์ต่อไป uh, The origin, the source, the beginning that our new life means that we have to study, we have to study suffering, we have to study our life for the way, to understand the way of practice, so that our life will not be suffering in the future. เพราะชีวิตนี้เคยเป็นทุกข์ทรมานมานานปีแล้วจึงแสวงหาธรรมะวิธีปฏิบัตินี้ เพื่อมาแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ Because our life has been suffering for a long long time now therefore we have come to search for Dharma to search for the way of putting an end to this suffering in our life เราเรียกว่าทำสมถกรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ที่เราเคยรู้รู้กันอยู่ทั่วไป So the practice that we are looking for. Sometimes this practice is called the practice of tranquility meditation. Sometimes the kind of practice that is found or recommended is what is called insight meditation. ผมเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยแต่ไม่ได้เรียนหนังสือไทยอ่านหนังสือไทยไม่เป็นพูดภาษากลางก็ไม่ เหมือนกับคนทางกรุงเทพพูดผมพูดเป็นแต่เฉพาะพื้นบ้านของผมแต่เดี๋ยวนี้กำลังมาดัดแปลงคำพูด เพื่อจะให้เข้ากับพวกเราฟังได้ I am a Thai born in Thailand but I have not studied reading and writing Thai and I am not very skilled or very practiced in speaking Central Thai language, but that is what I am speaking now, so that we will understand each other. ดังนั้การทำสมถกรรมฐานหรือเจริญปัสสนกรรมฐานนั้นผมจริงขอแจ้งให้ทราบก่อนว่า จะถูกต้องกับตำรับนาก็ตามหรือไม่ถูกต้องกับตำรับนาก็ตามขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังและ นำไปประพฤติปฏิบัติทดลองดูก่อน so I will speak about the practice of tranquility meditation and the practice of insight meditation and whether or not this is in accordance with what is found in the scriptures I would like you to set up your minds to listen and then to experiment to try this out and to see for yourself whether it is useful or not ที่ได้ยิน าปัญญาและครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ว่าการเจริญปัสนานั้นต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ให้สอนอย่างนี้ so we have heard the teachers the monks uh, and the meditation teachers teaching that in order to develop insight meditation we have to develop the four s a t i p a t a n a the four grounds of awareness ท่านสอนว่าให้มีสติ ของสติสถานสี่ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้คือวิปัสสนากรรมฐานว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้กายในวิปัสสนาคือกายในกายนั่นเองท่านสอนอย่างนี้ และให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในเวทนา เวทนาในเวทนานั่นเองและให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ จิตตาน่ปัจจนาคือจิตในจิตนั่นเองธรรมานุปัจจนาท่านสอนอะไรบ้างให้มีสติเข้าไปกำหนรู้ทำในธรรมคือในธรรมนั่นเองอันนี้ผมก็ได้ทดลองทำมาแล้วและเท่านั้นก็ยังไม่พอท่านก็สอนเข้าไปให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่คือ ยืนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เดินให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่พอท่านยัสอนให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยเช่นคู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนเอาอย่างนี้ So the, the traditional teaching, the usual teaching of the developing of insight meditation, which is to develop the four satipatthanas, this teaching is first of all to develop the four satipatthanas as kaya nupassana, to develop sati, to have sati enter the knowing contemplation of body in body, vedana nupassana, to have the sati, develop sati, have sati Enter the knowing contemplation of feeling and feeling, chitta vipassana, to help sati enter the knowing contemplation of the mind in the mind, and dhamma-nupassana to help sati enter the knowing contemplation of mind objects in mind objects. And then it is taught that this is not enough, so that we have sati in the four major postures. We have sati enter the knowing contemplation when standing. We have sati enter the knowing contemplation when sitting. We have sati enter the knowing contemplation when walking. And we have sati enter the knowing contemplation when lying down. But again, for the developing of insight, in the practice of developing insight meditation, this is yet not enough. And so we develop sati in all the minor movements like bending, stretching, and all the movements, and whatever movement we make, however small that movement is, we have the sati enter the mind contemplation. สมัยนี้ก็สอนกันให้มีสมาธิตัวตรงเป็นชั่วขณะชั่วขณะไปเช่นดูลมหายใจเข้าสั้นออกยาวบ้างหรือเข้ายาวออกสั้นบ้าง ลมหยาบลมละเอียดบ้างและก็ภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างสิ่งเหล่านี้ผมก็เคยทำมาแต่ยังหาที่พึ่งไม่ได้ nowadays the popular teaching is to sit down, to sit very straight and very silent, and to watch the breath, to be aware of the length of the breath and the quality, the roughness or smoothness, the quietness of the breath. Sometimes to use a mantra like Buddha, Buddha or Sama Araham and so on. And I have tried these kinds of practice, but I could not find refuge. Even though I was looking for refuge, when I was practicing this way, I could not find refuge. เวลานี้ทำไปแล้วก็ได้ผลสนุกเพียงเล็กน้อยแต่ ความคิดความสงสัยลังเลใจนั้นมันไม่ปรากฏ So when I practice in this way, then I have a little bit of calmness, but uh, I still have doubt. I still do not have real safety. I still have doubt and confusion. ต่อมาผมได้ศึกษาวิธีแปลกๆใหม่ๆแต่ผมพิจารณาแล้ว คงจะเป็นวิธีเก่าแก่แต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้น so later I studied other methods that were that were probably ways of practice that the Buddha taught in his time เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็เคยสอนเอาไว้และในตำรับตำราก็เคยพูดเอาไว้ว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่ ขาเจริญก็แปลว่าทำให้หน้าทำให้ก้าวหน้านั่นเอง The teachers have taught and it has been recorded to develop the four satipatthana develop means to do it a lot to make it much to make much of it ท่านจึงกล่าวว่าให้มีสติเข้าไปรู้กายในกายให้มีสติเข้าไปรู้ในเวทนาในเวทนา มีสติเขาประกอบรู้จิตตานุปัสสนาคิดในจิตธรรมานุปัสสนาให้มีสติเขาประกอบรู้ธรรมในธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้ so that that teaching is to have sati interrelating contemplation of body and body of feeling and feeling of mind and mind and of mind objects and mind objects และท่านก็สอนเข้าไปว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่เช่นยืนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ เดินให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอน ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ และอิริยาบถย่อย เช่นคู่เหยียดเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ตาม ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ uh, and the teachers teach to have sati, have awareness, enter the knowing contemplation in the four major postures. So to have sati enter the knowing contemplation while standing, while sitting, while walking, while lying down, and also to have sati enter the knowing contemplation in all the minor movements, bending, stretching, reaching, and so on. In all the minor movements, we have sati, awareness, feeling the knowing contemplation so the way of practice that I recommend is a new way. It is not a way that I was taught, and it is not a way that has been taught traditionally but I think it is the old way. I think it is the way of the Buddha because it it is in accordance with this teaching of the Four Satipatthanas, this teaching of the Four Satipatthanas and the way of practice to develop the Four Satipatthana for the purpose of developing insight is directly in accordance with this way of practice and the results that arise, what happens when we practice in this way. ให้สร้างจังหวะ เคลื่อนไหวอยู่เสมอเสมอ การสร้างจังหวะนั้นให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ เรียกว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาคือมันนึกมันคิดให้มันรู้ จิตตานุปัสสนา ให้มันรู้จิตมันคิดปัดทิ้งทันทีทำในธรรมธรรมนั่นคือธรรม ด้วยกายก็ดีทำด้วยวาจา ก็ดีทำด้วยใจก็ดี ให้รู้เท่ารู้ทัน แต่เมื่อยังไม่ทันได้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้ เมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้มันเกิดความสว่างภายในจิตใจรู้ อย่างนี้จึงนำมาพูดนำมาสอนพวกเรา so this way of practice that I recommend is to Uh, build, to practice building rhythm, to build movement, to develop movement, to develop knowing in the movement, feeling, awareness in the movement. And when we do this, when we move, when we move at all times, feeling aware of the movement, then this is uh, this is to know the body, to know the body in the body. And when the mind moves and we think, thought arises and we are aware of that thought, then that is knowing feeling in feeling, vetana in vetana. And when we can cut the thought away, when we can sweep or push the thought away as it arises, then we know the mind. And when we do this all the time, then we know the mind objects because we know ourselves as we act and as we speak and as we think. อันนี้มันเป็นพร้อมๆกันไปทั้งหมดครับ เป็นทางสมถกรรมฐานเนี่ยพร้อมๆกันนั้น เป็นทั้งวิปัสสนากรรมฐาน เพราะมันได้ความสงบก็ได้ไปพร้อมๆกัน และความสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจ มันก็ไปพร้อมๆกันจริงว่ามันถูกต้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมันถูกต้องกับตับจับ จกับตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์เขียนเอาไว้นั้น เพราะว่ามันได้ความสงบพร้อมไป และมันได้ความสว่างพร้อมไปคำว่าสว่างในที่นี้ก็สว่างหมายถึงจิตใจเข้าไปรับรู้นั่นเอง so when we practice in this way correctly then we we attain or reach the illumination in the mind if we do not practice correctly then we will not know Now, when we practice it correctly, then we have the calmness and we have the illumination so that we discover the aim or the purpose of both tranquility meditation and insight meditation. The calmness we have and the illumination. The illumination means, in this case, illumination, brightness, radiance means that we receive the knowing. The knowing that is in our mind already arises, and we receive it, we accept it, we merge into that, and that is called illumination. And this kind of practice and the results of this kind of practice are in accordance with what is in the teaching, both in the Buddhist teaching and what has been recorded in the scriptures. ก่อนที่จะพูดอย่างนี้รับรองได้ไหมรับรองได้ วิธีลุกเรานั่งอยู่นะเรานั่งอยู่แต่เดินนะวิธีลุกขึ้นมีแปดจังหวะ ให้มีแปดวิธีลุกขึ้นยืนตรงได้แปดวิธี และเวลานั่งลงมีเจ็ดจังหวะ หรือมีเจ็ดวิธี แต่ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เจ็ดวิธีนี้ก่อนเมื่อเรานั่งลงแล้วเราเปลี่ยนตัวพลิกพลิกตัวว่าอย่างนี้นะมีห้าจังหวะ จังหวะเหล่านี้คล้ายๆคือที่ครูบาอาจารย์ หรือพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถเมื่อผมทำอย่างนี้แหละ มีความทราบซึ้งตึงใจขึ้นมาว่าโอ้การทำกรรมฐานกับการเจริญวิปัสสนานี่มันแยกจากกันได้ยาก ต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ so this kind of practice we do it continuously and we do it in all our movements so that for example now we are sitting if we stand up now then we stand up making eight movements as we stand when we sit down we make seven movements sitting down while sitting down if we wish to change our position to another seated position, and that takes five movements. And when we make these movements, then we have awareness of ourselves making these movements. We have feeling in these movements. And when I practiced in this way, then it my mind received the knowing. The knowing was impressed into my mind, and I understood that to separate tra- tranquility meditation and insight meditation is very, very difficult And it is only when we receive the knowing, when we, the knowing arises inside us, that we are able to separate insight practice from tranquility practice. การศึกษาแบบนี้นะครับ จะเป็นคนไทยก็ตาม เป็นคนจีนก็ตาม เป็นคนฝรั่งเศสก็ตาม เป็นคนอเมริกาก็ตาม เป็นคนเยอรมัน คนอังกฤษ คนยวนคนลาว คนเขมรหรือถือศาสนาไหนก็ตาม นุ่งผ้าสีอะไรก็ตาม ปฏิบัติให้มากเรียกว่าเจริญวิปัสนาให้มาก รู้ได้ทุกคน เพียงว่า ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ จะถือศาสนาไหนก็ได้ทำไมจึงพูดเช่นนั้น ก็ศาสนาแปลว่าที่พึ่งพึ่งได้จริงๆเพราะการกระทำของตัวเอง so in this kind of practice anyone that does it will arrive at the knowing whatever nationality whatever status whatever work occupation and so on and you can do this practice <coughs> and achieve the result and yet hold to any religion the kind of religion that you profess is does not affect one, as one does this practice. And the reason is that religion really means refuge. And if you practice in this way, then you attain refuge. And you attain refuge because of what you do yourself. You do, not that the refuge is given you or you find it somewhere else, but it is because of your own action that you attain refuge. ความรู้อันนี้เป็นขึ้นได้ทุกคน เพศหญิงก็เป็นได้ เพศชายก็เป็นได้ จึงเรียกว่าสากล ศาสนาสากล เมื่อใครเจริญสติแบบที่ผมพูดในขณะนี้นี่เอง ว่าอย่างนานไม่เกินสามปี ท่านจะมีความสว่าง เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่าน สว่างในที่นี้ไม่ได้สว่างอย่างที่แสงพระอาทิตย์หรือแสงตะเกียงเจ้าพายุ หรือแสงไฟฟ้าไม่สว่างอย่างนั้น คือมันสว่างภายในจิตใจมันรู้จริง รู้ของจริง ของจริงอยู่ในของจริงคือเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเรียกว่า รู้ทำเห็นทำเข้าใจทำ so anyone who practices will know And if you practice correctly, it doesn't matter where, where you are and who you are and what you do, whether you're male or female, if you practice correctly, then it will not take more than three years at the most, and you will know, you will reach, arrive, attain the brightness. The brightness I'm talking about, the illumination, is not the illumination like the sun or the, a bright light. It is the illumination in the mind. The illumination in the mind means to know really, to know actually, actual knowing, real knowing, not the knowing of thought, which is the knowing of darkness, the knowing of sleep. And the actual knowing, the real knowing, is that we just know ourselves. And we know ourselves acting, we know ourselves speaking, we know ourselves thinking. แต่ก่อนนั้นเราไปศึกษาธรรมะศึกษานอกตัวเรา จึงไม่พบไม่เห็นไม่เข้าใจ ต่อมาในขณะนี้ปัจจุบันนี้มาศึกษาตัวเราจริงๆ ปฏิบัติตัวเราจริง ๆ ให้รู้ให้เห็น ให้เข้าใจให้ทราบซึ้งตึงใจ ของเราจริงๆ แล้วก็พึ่งได้ ศาสนาจึงแปลว่าที่พึ่งอันศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้นั้นอันนั้นก็จริง มันไกลมันห่างออกจากตัวเราไป นี่ จึงว่ามีความสว่างสาบซึ้งถึงใจรับรองได้ อย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวัน อย่างระยะสั้นใกล้แต่พูดจริง ทมก็จริงอีกแต่ด้วยนะครับไม่เกินสามสิบวัน นับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบเกิดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามสิบวัน อันนี้เข้าใจว่าทุกคนรู้ได้ที่พูดนี้ รับรองว่า มันถูกต้องกับตำรับตำลากับคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างนี้ so the reason that we do not know this brightness, this illumination now within ourselves is that we have studied outside ourselves. And even when we come to study Dharma, maybe we study outside ourselves. When we come to study within ourselves, then we will know the illumination. Necessarily, we will know it as soon as we study within ourselves. And I can guarantee that the median time will only be one year and the shortest time one to 30 days. And in that time, when we practice correctly, we practice within ourselves, then we will arrive at this brightness. This brightness will arise within us. We will really know within ourselves. And this real knowing, we will receive the knowing that is there already, and that knowing will be impressed upon our mind. ตอนนี้ก็เลยมาพูดกันข้าว่าความรู้แจ้ง แต่ขอให้เข้าใจใหม่เสียว่าการรู้แจ้งรู้จริงมีความสว่างนั้นก็รู้ของจริงคือเรากำลัง นั่งอยู่นี่แหละพลิกมือขึ้นมีสติเข้าไปกำหนดรู้้วมือลงให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ยกมือไปให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ เอามือมาให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้พลิกตาให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ อ้าปากให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้กืนน้ำลายผ่านลงไปในลำคอเราก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ หายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ อันนี้คนอื่นมองเห็น ส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั้นคนอื่นมองไม่เห็น จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เฉพาะตน อันนี้แหละ เป็นบทสำคัญ มันสว่างที่ตรงนี้ So when we practice for the clear knowing and the real knowing, then when we move our hand, then we have awareness into the knowing contemplation. We turn the hand up, having awareness into the knowing contemplation. We raise the arm, having awareness contemplation, into the knowing contemplation. We blink the eye, having awareness into the knowing contemplation. Swallowing saliva, we have awareness into the knowing contemplation now, these movements other people can see, but the movement of the mind other people cannot see. We can only see this ourselves. So when the mind moves and thought arises, we have sati, we have awareness into the knowing contemplation. And when we practice in this way, then we can arrive at the refuge. นี่แหละมันตรงเข้ามาในหลักธรรมคุณที่ เราสวดเราสอนกันว่าสวากาโต พระควตาธรรมโม พระธรรมอันพระผู้ภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือแสดงไว้ดีแล้ว สันทิติโก อันผู้ประพฤติปฏิบัตินั้น ถ้าหากถูกต้องแล้วจะรู้ได้เฉพาะตนอากาลิโก ไม่ประกอบการและเวลา คำว่าไม่ประกอบการและเวลาเนี่ยจะเป็นยุคพระพุทธเจ้า ยังมีอยู่ก็รู้อย่างนี้ หรือเป็นยุคพระพุทธเจ้า นิพพานไปแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้จึงว่าหลักษณะความรู้ของพระเดียเจ้าย่อมเป็นเช่นนี้เองแม้รู้ในสมัยพระพุทธเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้อย่างนี้เอง อนาคตข้างหน้า ที่จะมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็รู้อย่างนี้เอง ในปัจจุบันนี้พวกเรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็จะรู้เช่นนี้เองจึงว่าลักษณะของพระเดชเจ้าต้องน้อมเป็นเช่นนี้เอง so this kind of practice and the result that arises is in accordance with the chanting that we do when we chant that the Dharma has been taught and recorded by the Dharma is taught by the Buddha has been well taught, that Dharma that is recorded, and that this Dharma is sanditiko, it is to be experienced by the knowing, by the awareness, by the wisdom, or if you like, the wise person, each one for himself. So each one of us, if we practice by ourselves, in ourselves, for ourselves, then we will know this by ourselves, for ourselves, in ourselves. And that this Dharma that has been well taught is akaliko, which means non-temporal. It is not concerned with time. So that anyone that practiced in the time of the Buddha will arrive at this knowing. Anyone that practices in the time after the Buddha will arrive at the same knowing. Anyone that practices at any time, in any place, will arrive at the same knowing, which is the noble knowledge, the knowledge of the nobles, of the Arya. And this knowledge is the same knowledge. This is the brightness and this is the refuge that arises when we practice within ourselves. พระพุทธเจ้าท่านก็เคยพูดเคยสอนเอาไว้ว่า ได้สอบแสวงหาอยู่เป็นเวลานานวกวนอยู่อย่างนี้แหละ ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าหรือพระตถาคต แล้วแต่จะพูดเรื่องสมมุติว่าเมื่อไปศึกษาปฏิบัติ ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจทราบซึ้งตึงใจ มีความสว่างแล้วก็หมด แล้วจึงนำมาสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ อันนี้เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระตถาคตหรือพระพุทธเจ้า เราก็เลยไปโพลกนาว้ากล่าวว่า พุทธศาสนาหรือธรรมะนั้น ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย เราไปคิดเอานั้น แม้พระพุทธเจ้านั้นท่านรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว ถ้าก็นำมาสอนแต่ท่าน เอาให้ไม่ได้ ต้องปฏิบัติเอาเอง จึงรับรองว่า ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนานไม่เกินสามปี อย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุด นับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวัน อานิสงไม่ต้องพูดเลยความทุกข์ความสับสนวุ่นวายความเซ็งอย่างที่พูดสมัยใหม่เนี่ยจะลดน้อยถอยไป หรือกับถึงว่าเกิดขึ้นไม่ได้ จริงๆเรื่องนี้ so the Buddha says that when when we did not know this teaching when we did not know the truth the real knowing actuality as it is then we went in search of actuality we went in search of reality and we sought for a long time for a long long time we searched and went through many practices and many teachings when we found the correct way, when we found the right path, and we had the right view, and we had the right fruit, then we come to teach. But those who do not know, they do not know because they do not practice in, a, in accordance with the way that we practiced. So anyone that practices in the way that the pra- Buddha practiced, in the way that the Tathagata practiced, uh, and when we say the Buddha, we say Tathagata, then this is only a matter of convention, a matter of concept, of conceptualizing when we give a name. Then anyone that practices in this way will arrive at the same result. Anyone that fails to practice in this way cannot arrive at that result. So I can guarantee that at the longest three years, at the median time one year, and at the shortest time 90 days, we will find the correct way for ourselves. And there is no need to speak of the result of this practice because suffering, dukkha, will reduce. คำว่ากรรมฐานก็หมายถึงการกระทำนั่นเอง ฐานเป็นวัตถิตั้งที่อยู่ฐานเป็นวัตถิตั้งที่อยู่ สมมุติเอาเรานั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งที่อยู่เหมือนกันบัดนี้ตัวสติ so, Dhammatana means what we are doing. It means the work that we are doing. Tana means ground. It means to be grounded. So, like as we are sitting here, right now we are sitting and our sitting is grounded. So sati, samadhi, panya, awareness, setting up the mind, and knowing also have ground. ตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญานี่แหละครับ มันเป็นของมีอยู่แล้ว อันตัวโทสะ โมหะ โลภะนั้น มันเข้ามาใหม่เรียกว่าเจริญสติทำความรู้สึกนี่ครับเมื่อมีความรู้สึกมาก ๆเข้า ความไม่รู้มันก็หายไปเองครับ So, sati, samadhi, panya, they already exist, it already exists, or they already exist here with us now. And dosa, moha, loba, anger, delusion, greed, are things, is a thing that comes in new, it arises freshly, it is not something that is here all the time. Sati, samadhi, panya is here all the time. Anger, delusion, greed arise and pass away so when we practice having awareness of ourself, this awareness of ourself drives out or eliminates the unawareness, which is delusion. วิปัสสนาจะมารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าล่วงภาวะเดิมได้จริง so insight means to know clearly and to know really which is to know our original condition to know our original mind to know to know the uncreated, to know what is here all the time, whether what, whatever we do, something that we cannot do anything to, we cannot make it more or make it less. This is called our original condition or our true nature. พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสภาพหรือสภาวะหน้าตาดั้งเดิมนั้นเหมือนกันหมดกับพวกเธอทั้งหลายนี่. ดังนั้นท่านจึงว่าไม่กำหนดกฎเกณฑ์เสื้อสั้นวันนาซาตระกูลทำได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยครับ แต่ก่อนที่จะทำต้องปลูกศรัทธาสร้างจังหวะให้มาก อย่าถือว่าเป็นของเล็กน้อยครับ เรื่องจังหวะนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ เป็นการปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาจริงๆครับ เรื่องนี้ so the Buddha taught that the original condition, the true nature of each person is the same. The original condition, true nature of the Buddha is the same as the original condition, true nature of each true nature of each person at anywhere, at any time. So anyone can practice and anyone can realize their true nature, their original condition. And so this way that I am teaching is to practice with the developing of movement, the building of movement, the building of rhythm, of awareness in movement. And this is not a small matter. This is a very, very important thing because when we move with awareness, then we are awakening ourselves. And this awakening of ourselves by moving with awareness leads to the state of awakeness. พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียครับ คนอินเดียก็มีตาสองตาเช่นเดียวกัน กับคนไทยเรา คนอินเดียก็มีหูสองหูเช่นเดียวกับคนไทยเราจมูกก็มีสองรูเช่นเดียวกัน กับคนไทยเรา มีแขนสองแขน มีขาสองขา มีเหมือนกัน แล้วรู้ธรรมะก็ต้องรู้เหมือนกันดังนั้นคนฝรั่งเศส คนอังกฤษ คนเยอรมัน คนชาติไหนก็ตาม มีเหมือนกันหมดท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมนั้นเหมือนกับ ถ้าหากไม่รู้ก็จะได้มีความทุกข์เสาะแสะแสวงหาจนรู้ เมื่อรู้แล้ว ก็นำมาสอนพวกเรา ให้พวกเราได้ปฏิบัตินำอย่างง่ายๆอย่างสบายนี่แต่พวกเราก็เลยไปทำ สิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนก็มีบางคน บางคนก็ทำตามก็มีเมื่อทำตามแล้วก็ต้องรู้ตามเห็นตามเข้าใจตาม แก้ทุกข์ได้จริง ๆเรื่องนี้ครับ so the Buddha was an Indian and the people of India have two eyes just as we Thai have two eyes one nose just as we Thai have one nose two ears and two arms, two legs, just the same as we tie. And anybody in any other country, the French, Americans, English, Chinese, Laotians, Khmer, wherever we live, we have the same condition, we have the same situation, our original nature is the same. And so when we practice in the way that the Buddha teaches, which arises from the searching, the Buddha searches for the ending of suffering, for the knowing of actuality, and having found it comes to teach us. And it is only because we practice outside ourselves, we practice facing the wrong way, so to speak, that we do not know. And when we turn and we face ourselves, we know ourselves, we see ourselves, we understand ourselves, then we will know our original condition, we will know our true nature, and we will know ourselves just as the Buddha knows himself And just as any person anywhere knowing themselves will know the same thing. บัดนี้ขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งครับความรู้ที่เรารู้มาจากครูบาอาจารย์เรียนมาจากครูบาอาจารย์ความรู้ที่เรารู้เราเรียนมาจากตำรับตำรานั้น เอาไว้ก่อนครับเช่นผมเคยเรียนกับครูบาอาจารย์ว่าให้รู้รูปรู้นามรูปังอนิจจัง เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจา สังขารอนิจจา วิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงอะไรเหล่านั้นเอาไว้ก่อนครับ ต้องมาสร้างจังหวะนี้ก่อนอันนั้นรู้ดอก แต่มันยังงมฟางไป อันนี้แล้วมันรู้แจ้งครับจึงว่า ขอเตือนไว้ผมรู้มันเอาไว้ก่อนแต่ขอให้มาเจริญสตินี่จริงๆอ่อน so it is important that we listen to the teaching but listening to teaching in itself is not enough I listened and I learned from teachers previously and I learned about Rup Rupa I learned about Nama I learned about impermanent suffering and not self I knew the teaching that the body was impermanent the body was not to be stopped, feeling was not to be stopped, percept was not to be stopped, uh, conceiving was not to be stopped, and knowing consciousness was not to be stopped. But until I practiced by myself, in myself, then I did not really know this. When we practice correctly, then we know it clearly. Clearly knowing is different from the knowing of listening and understanding of listening, remembering, understanding, thinking about it. Clearly knowing is very different. So please try to practice. Please come to practice and develop awareness in every movement. And then we will have this clear knowing and we will really know the teaching of the Buddha. ความรู้ที่มันจะเกิดขึ้นข้อแรกนะครับ เมื่อรู้รูปรู้นามแล้วก็ต้องรู้รูปธรรมนามธรรม เมื่อรู้รูปธรรมนามธรรมแล้วก็ต้องรู้รูปโลกนามโลก รูปโลกนามโลกนี่มีสองอย่างด้วยกันนะครับ โลกทางเนื้อหนังอย่างหนึ่ง โลกทางจิตทางใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้สมมุติ สิ่งที่สมมุติขึ้นมามีในโลก มันจะรู้ให้หมดให้หมด ให้ครบให้จุดให้ทวนจริงๆครับ แล้วมันก็จะรู้ศาสนาศาสนาเปว่าที่พึ่งเราจะรู้อย่างนี้ ศาสนาเปว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้นั้น มันเป็นข้างนอก ศาสนาเปว่าที่พึ่งนี่มันเป็นข้างในบัดนนี้พุทธศาสนาพุทธะเปว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรมรู้อันนี้แล้วมันจะไปรู้ว่าบาป บุญบาปคืออะไร บุญคืออะไร มันจะรู้อย่างนี้ รู้จริงๆครับเรื่องนี้ที่ที่เคยทำมาครับ so when we practice properly then the knowing that comes at the beginning is the knowing of Rup Nam the knowing of body mind and then we know the body acting mind acting Rup acting Nam acting and we know Rup disease Nam disease We know both kinds of root disease, non-disease, the disease of the body, disease of the flesh, and the disease of the mind, which is anger, delusion, greed. And we know we know suffering, we know unbearability, unstoppability, uncontrollability. And when we know this, then we know conceiving, conceptualizing or convention. We know this completely. We know the conceptualizing, the conceiving of everything in the world and when we know that, then we understand religion, that religion means refuge. And we know Buddhism, the Buddhist religion, which is the clear knowing and the real knowing. Buddha means the one that is awake, the one that is blessed with Dharma, blessed with actuality, the one that is blessed to live in reality as it is, knowing reality as it is. And when we know this, then we understand Ba Bun, Bab means not knowing, stupidity. It means to be asleep. And bun means to be awake, to really know, to clearly really see. เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เลยหมดสงสัยครับเรื่องเบื้องต้น คือรู้แล้วผมก็เลยไม่กลัวผี ไม่ไหว้ผี ไม่เชื่อผีแล้วแบบนี้ ต่อมาก็เลยไม่เชื่อเลือกงานยามดี ไม่กลัวว่าเลือกงานยามดีจะมาทำอะไรให้เราไม่ได้ มันเป็นเรื่องสมมุติพูดขึ้นมา เท่านั้นเอง และต่อมาก็เลยไม่เชื่อเทวดา เพราะเทวดามันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้น และครูบาอาจารย์สอนว่า ให้เขาลบนับถือผีเขาลบนับถือลูกงามยามดี เขาลบนับถือเทวดา เขาลบนับถือพระอินทร์พระพรหม สิ่งสิ่งเหล่านั้นมองไม่เห็น เมื่อมาเจริญอย่างนี้เลยทุกคนไปนะครับ ที่พูดนี้จะรู้อย่างนี้ ก็เลยเลิกการไหว้ผีเลิกการดูลึกดูยาม เลิกการไหว้เทวดาเลิกการไหว้พระอินทร์พระพรหมทั้งหมดเลยครับมันเป็นอย่างนี้จึงว่า ศาสนาเปรวทีถพึ่ง เพราะตัวเองพึ่งตัวเองได้จริงจริงเรื่องนี้ครับ so when I had this knowing arise within myself when I was no longer under the influence of belief in ghosts belief in astrology in auspicious foretelling belief in gods in spirits um, and even though ิมนต์เพื่อนทิกสุสมณีและญาติโยมทุกท่านที่มาในที่นี้ ตั้งใจฟังกันเพื่อทำผมเข้าใจให้ได้จริงๆในชีวิตนี้ um, I would like all the monks and novices and all the people here to set up the mind to listen for the purpose of making understanding for the purpose of understanding so that we will make use of this life เราเคยพูดเคยสอนกันเกิดมาเป็นคนให้เราพบให้เราเห็นสิ่งที่ควรพบสิ่งที่ควรเห็นให้เราได้สิ่งที่ควรได้ ให้เรามีสิ่งที่ควรมี ถ้าหากได้ของไม่มี มันอยู่ภายนอก อันนั้นเป็นของนอกรืวนอกตัวไป แต่ของสิ่งที่ควรได้คือได้ชีวิตของเราได้ตัวของเราเนี่ยมาเป็นที่พึ่งได้นี่เอง uh, we have heard that having been born as a human being having been born as a person then we should know the thing that is worth knowing. We should have the thing that is worth having. And if we don't have the thing that is worth having, we don't know what is worth knowing, we don't see what is worth seeing, it is because we see, know, we have what is outside ourselves. We don't know ourselves, we don't know our own lives. ดังนั้นการศึกษาหลักศาสนา มันฟังยากขอให้ฟังให้เป็นศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันใดอันใดก็นำมาสอนกันเพื่อละชั่วทำดีก็มีเป็นอย่างนั้นและ ศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนบางคนเคย พึ่งเลือกนามยามดี พึ่งผีพึ่งเทวดา พึ่งพระอินทรพรมก็สอนให้เราพึ่งสิ่งเหล่านั้นตามไปพุทธศาสนาบบนี้ พุทธะแปลผู้รู้ ผู้ตื่นผู้หลุดบานด้วยธรรม ศาสนาจึงว่าเป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ประโยคหนึ่ง ประโยคที่สองศาสนาเปลว่าที่พึ่ง ถ้าเรารู้จริง ๆ ก็พึ่งได้จริง ๆ อันนี้ควรศึกษา ควรปฏิบัติ ให้ได้ให้มีให้เป็นในชีวิตนี้ของทุกคนมีอยู่แล้ว mm, The thing that we should study, the thing that is worth knowing, worth seeing, and worth having, worth being, the thing that is worth studying is what we have already, what is in us already. So to do this, we need to understand religion religion, there are two meanings. One meaning of the word religion is that religion is the teaching of those that know. Whatever someone knows, that is what they teach. So there are people that teach to pay homage, pay respect, to worship spirits and ghosts, to worship deities. There are people that teach that one should pay attention to astrology, to the stars, and so on. Now, the real meaning or the deeper meaning of religion is refuge. Religion means refuge. Now, Buddha means the one that knows, the one that is awake, the one that is blessed with Dharma. So, Buddhism, which is a religion, Buddhism is this awakenedness, this knowing. And this is the real refuge. This is the thing that is worth knowing, that is worth seeing, that is worth having, and it is with us already ชีวิตกับธรรมะนี่ถ้าหากพิจารณาดี ๆแล้วมันคล้ายคือกันชีวิตนั้นน่ะ ซื้อไม่ได้ ขายไม่ได้ ไม่มีราคา แต่ราคามากที่สุด ธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้มานั้นก็เหมือนกัน ไม่มีราคา เพราะจะงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้ ถ้าหากชีวิตมีค่าประเมินดูที่ชีวิตของท่านให้จากพันล้าน หมื่นล้านแสนล้าน แล้วจะเอาเธอไปฆ่าเดี๋ยวนี้เอาไหมเอาไม่เอา นี่แปลว่าชีวิตไม่มีราคา แต่คำว่าชีวิตมีราคามากที่สุด ให้เท่าใดก็ขายไม่ได้ อันนี้ราคามากที่สุดธรรมะคำสอนของพระเจ้าเช่นเดียวกัน ราคาค่ามากที่สุด เมื่อค้นพบแล้วเผยแค่เฉยๆพูดให้ฟังเฉยๆแต่คนไม่เข้าใจ ต้องชอบไปทำอย่างนั้นชอบไปทำอย่างนี้แล้วก็พูดว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้น Now Dharma and life are very very similar in both cases there is, we have something that There is no price. It has no price, and it is beyond price. For example, if someone says to you that they will give you 10, 10 million or 100 million or 1,000 million or 100,000 million dollars and for the uh, and they will shoot you, they will kill you for that, then who would accept that money as for their life? So it indicates that the life has no price. The life is beyond pride. And Dharma is the same thing. Dharma, once somebody searches for it and finds it, then he knows that this thing has no price. It cannot be sold, it cannot be bought. Somebody that has found Dharma goes and teaches it with indifference. He talks with indifference. But people who listen do not understand. They go and do all, all kinds of practices and they say that they are practicing in accordance with the teaching of the Buddha. They are following the Buddha. So that is just what they say. ดังนั้นจึงควรศึกษา และปฏิบัติให้รู้ธรรมะ ให้เข้าใจธรรมะเนี่ยพูดเรื่องธรรมะนี่จึงควรศึกษาเรื่องชีวิตของตัวเอง ถ้าเข้าใจเรื่องชีวิต ปฏิบัติชีวิตของตัวเองให้มันลาบลื่นเป็นพระขึ้นไปในชีวิตนี้ ได้ทุกเพศทุกวัย So Now, to talk about Dharma, we should study Dharma, we should practice in accordance with Dharma, which means we study our life, we find our life, we discover the life within us that is unvarying, that is unchanging, the life within us that does not arise and fall, that does not change, that is not being born and is not dying, is not being created and being destroyed. And that is the life of the pra- of the Venerable One, of the Buddha, of the Enlightened One, which is in us now. ดังนั้นที่เราแสวงหาธรรมะแสวงหาชีวิตที่นอกตัวเราไปนั้นไม่มีโอกาส ไม่มีเวลา ยิ่งหา ก็ยิ่งห่างไกลจากสัจธรรม ยิ่งหา ก็ยิ่งห่างไกลจากตัวชีวิตของเรา ขอให้พวกเราตั้งใจฟังแล้วนำมาหา นำมาศึกษา นำมาปฏิบัติที่ตัวของเราจริงๆ When we study outside ourselves, when we search outside ourselves, and the more we study, the further we are from ourselves, the further we are from our life, because our life is here right now, and we are simply moving away from it. So I would like, I would like all of you to please listen, set up the mind to listen, and to put what is being said into effect. study and to discover your own life ดังนั้นคำว่าพระในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงนักบวชมันนักบวชนั้นบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชแม้ผู้ร้ายจะฆ่าคนมา จะมาบวชเขาก็เรียกว่าพระ คนไปลักของเขามาตำรวจตามจับมา ไม่ทัน มาบวชเขาว่าพระอันนั้นแปลว่านักบวช ไม่ใช่พระที่พูดนี้รับรองว่าเป็นพระได้ทุกคนคือพระทางจิตทางใจ คือจิตใจนั่นแหละสะอาดสว่างสงบลาบลื้นอันนั้นเรียกเป็นพระทางจิตทางใจ so when we talk about the prat we are not talking about monks even though a monk can be prat but I'm using the word prat to mean the mind that is clean, illuminated, and calm. And anybody, anyone, male or female, ordained or not ordained, can attain, discover, reach this mind because it is in all of us at all times. And this is what I, I call pra. This is what I mean when I use the word pra. ดังนั้นจึงศึกษาให้รู้จักเข้าใจยังทราบซึ้งตื่นใจ เรื่องสมมุติบัญญัติ สมมุติว่ายังไง พูดอะไร เขาสมมุติอะไรขึ้น เราต้องรู้ ต้องเห็น ต้องเข้าใจ อันนี้มันเห็นด้วยตาภายนอก หรือไปเป็นลูกเป็นวัตถุบัดนี้เมื่อสมมุติขึ้นแล้ว เขาก็บัญญัติเรียกว่าสมมุติบัญญัติแล้วก็ใช้ตามเขาไปปรมัตบัญญัติปรมัตแปลว่าของจริงของแท้ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แปรผัน ถึงจะมีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้น ไม่มีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้น เรียกว่าปรมัตดบัญญัติ อัฏฐบัญญัติ หมายถึงลึกซึ้งคำพีรภาพ ยากบุคคลที่จะรู้ได้เห็นได้ เข้าใจได้ เรียกว่าอัฏฐบัญญัติ อริยบัญญัติ รู้ได้เฉพาะผู้ที่มีปัญญาทำตนเป็นพระอริยบุคคล ดังนั้นความเป็นพระนั้นอยู่ในคนทุกคนที่ว่าอริยบัญญัติ บัญญัติขึ้นให้เป็นพระอริยบุคคล ขั้นต้นท่านเรียกว่าพระโสดาบันบุคคล ขั้นที่สองขึ้นมาท่านก็เรียกว่าพระสกิทาคาบุคคล ขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามีบุคคล ขั้นที่สี่ขึ้นมาก็เรียกว่าพระอรหันตบุคคล ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมอย่างพวกโยมนี้ก็เรียกว่า สมมุติขึ้นมาเรียกว่าพระอริยบุคคล ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เนนสมมุติขึ้นมาเขาเรียกพระอริยสงฆ์ความหมายแล้วอันเดียวกันจึงศึกษาให้รู้สมมุติบัญญัติจริง ๆ ปารมัตบัญญัติจริงๆอัฏฐบัญญัติจริง ๆอริยบัญญัติจริงๆ Therefore, we need to know มมุติ which means convention or concept, and we need to know, we need to see, we need to understand whenever samut arises in our life, in the world, whenever we, this is in our experience, whenever it arises, this is called samut banyat. This is convention, this is conceptualizing, conceiving. So we need to know that. And we need to know paramat banyat. Paramat means actuality, it means what is real, what is actual, what doesn't change, what doesn't vary. We need to know that as well. And whenever that arises, that is called Paramat Banyat. And Atta Banyat. Atta Banyat means that thing which is deep, mean, something that is very hard to understand, or it is difficult to find the person that will understand it. Few will understand it because it is deep. It is called Atta Banyat. When it arises, we need to know it and we need to know Arya Banyat. Arya Banyat is the real knowing, the pure knowing, which is the noble individual. And when that arises, that is called Arya Banyat. And this is the path which each person can attain, whether you are a lay person or a monk listening right now. So we need to know Sumut, we need to know the concept, we need to know the convention, we need to know whenever it arises, which is called Sumut Banyat. ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสี่คู่แปดบุรุษคำว่าสี่คู่นั่นก็คือพระโสดามักพระโสดาผล พระสักขิทาคามีมักพระสักขิทาคามีผล พระอนาคามีมักพระอนาคามีผล พระอรหันตมักพระอรหันตผลเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ แต่พวกเราเข้าใจว่าพระอรหันต์นั้น ต้องเหาะเหินเดินล่วงได้ มีฤทธิ์ มีเดช มีอิทธิหารมีอธิปฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจไปอย่างนั้นครับแต่ความจริงแล้วพระอรหันต์ทางพระพุทธศาสนานี้ คือคนไม่มีกิเลสดับทุกได้นั่นเอง so when the Arya arrives The Arya has four stages, which is Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahat. So it is said that there are the four stages or the eight individuals. The eight individuals are the parts of the Sotapanna, the fruit of the Sotapanna, the path of the Sakadagami, the fruit of the Sakadagami, the path of the Anagami, the fruit of the Anagami, the path of the Arahat, and the fruit of the Arahat. And these are the eight individuals. And in Buddhism, the Arahat is just a person, a human being, an individual that has put an end to defilement, an end to suffering, that can put an end to suffering, and not somebody who has special powers, who can walk in the air, who can fly, who has can do miraculous things. ดังนั้นขอให้พวกเราเข้าใจกันจริงๆเมื่อไม่เข้าใจแล้วการศึกษา การปฏิบัตินั้นมันจะไม่เข้าร้องเข้านอน เมื่อเราศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว มันเข้าร้องเข้าลอยได้จริงจงเฉพาะที่นำมาพูดสู่กันฟังในวันนี้นั้น ถ้าหากดับทุกได้น้อยเพื่อพระโสดาบันบุคคล ถ้ายังดับทุกไม่ได้เพียงเต็มมักชอบวิธีปฏิบัติเรียกว่าเป็นพระโสดามักเมื่อปฏิบัติได้ผล ละกิเลสได้น้อย เรียกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยมันเป็นอย่างไั้บัดนนี้ดับทุกข์ได้มากขึ้นไป เรียกว่าพระสกิทาคาบุคคลขึ้นไป ดับทุกข์ได้มากขึ้นไป ดับกิเลสนะ ดับผมเซ็งนะ ขึ้นไปมากขึ้น ท่านก็เรียกว่าพระ อนาคามีบุคคล เนี่ยท่านสอนอย่างนี้เมื่อคนใดดับทุกข์ดับเพลงดับความเดือดร้อน เดือดร้อน มสับสนวุ่นวายให้มันเย็นไปท่านก็เรียกพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นคือเห็นตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิด ถ้าเราหาพระอรหันต์อย่างนี้มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้น so when we practice and we are practicing correctly we have found the real way of practice but we have not yet been able to put an end to any suffering Then this is called the path of the Sotapanna. When you put an end to suffering a little bit, then this is called the fruit of the Sotapanna. When we put an end to suffering, to defilement more, then this is the, the Sakadagami. When it is even more, it is the Anagami. And when it is complete, this is the Arahat. And the Arahat is the seeing of ourself, the knowing of ourself completely when we are doing, when we are speaking, and when we are thinking. And it is in seeing, knowing, understanding ourselves, doing, thinking, and speaking that we discover the arahat which is in us at all times. ดังนั้นที่พูดนี้คำนี้ก็ต้องจำไว้ให้มันดี ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าสภาพสภาวะ หน้าตาดั้งเดิม มีเหมือนกัน แต่เมื่อพระองค์ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจ พระองค์ก็มีความทุกข์เหมือนกันกับเรา ต่อมาเมื่อพระองค์ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสาะแกะแสวงหาได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแล้วเมืองอันนั้นบ้านอันนี้ แล้วก็นำมาสอนพวกเรา ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามท่าน ท่านจึงสอนว่า สภาพสภาวะหน้าตาดั้งเดิมเหมือนกันหมด ต่อเมื่อไม่รู้ก็ต้องเป็นทุกข์ เมื่อรู้แล้วความทุกข์มันก็ลดน้อยหรือหมดไปเหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองท่านสอนอย่างนี้ so the Buddha teaches that the original condition the original state or nature of the person of the human being is the same for all persons all human beings But when we do not know, then we go out in search of our original condition, of our true condition. When the Buddha has found the true condition, the original condition, then he comes to teach. And anyone that practices in accordance with the teaching will discover for himself, in himself, by himself, its original condition which is the same for each person การให้ทาน การรักษาศีลการทำสมถกรรมฐาน การเจริญวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาเป็นขั้นเป็นขั้นนั้นอันนั้นดีแล้ว แต่ว่าเรายังมีโทสะ มีโมหะ มีโลภะมันเกิดขึ้นตกหน้าเอาบางครั้งบางคราว คนมีเงินมากๆ มันก็ไม่เคยย่านไม่เคยกลัว มันตกหน้าเอาหมด เพราะมันอยู่บนศีรษะของเหล่านี้เอง ดังนั้นคนเรียนมามากๆ ได้ปริญญาตรีปริญญาโท ปริญญาเอกมา มันก็ไม่เคยย่านไม่เคยกลัวเลยเรื่องโทสะโมหะโลภะนี้ มันตกหน้าไปทั้งหมดเลย จะเป็นเศรษฐีมีหังเงินมากมายเท่าใด มันก็ไม่เคยกลัวเรียนหนังสือมา มีความรู้มากๆ มันก็ไม่เคยกลัว มันกลัวใคร มันกลัวลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ใครเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วมันย่าน มันกลัว มันเข้าไปใกล้ไม่ได้ ท่านจึงสอนให้มีสติ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสอน ต้องสอนให้มีสติ ให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจริงๆเรื่องนี้ so anyone that practices in accordance with the teaching of the Buddha will inevitably decrease or completely eliminate suffering dukkha within themselves and if they do not practice then dosa moha loba hatred delusion greed sit on our head and slap our face at all times. They dominate, they compel, they control us. And we are the slaves of hatred, the slave of delusion, the slave of greed, no matter how wealthy we are, how powerful we are, how learned we are, no matter how clever and fine our opinions, no matter how sophisticated our mind, we are the slave of anger, the slave of delusion, the slave of greed. Anger, delusion, greed is not afraid of anyone except the Buddha and disciples of the Buddha. The disciples of the Buddha are those that practice in accordance with the Buddha. So the Buddha teaches to have sati, to develop sati, and the disciples of the Buddha teach to have sati, to develop sati, to develop sati, develop samadhi, develop panya, which is to know to see to understand ourselves พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้ว ท่านสอนเอาไว้ดีแล้ว แต่พวกเราไม่เข้าใจความหมายท่านพูดกับพระวักกลิกว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม เนี่ยท่านสอนเอาไว้ เมื่อผู้ใดไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้า เมื่อผู้ใดไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่เห็นธรรม ดังนั้นธรรมะนั่นน่ะ มันมีอยู่ที่ตัวเราอย่าไปหานอกตัวเรา ชีวิตเนี่ยคือกัน ชีวิตของเรามันมีอยู่แล้ว มันสมบูรณ์อยู่แล้ว มันไม่ทุกข์มันไม่สุขภใครอันที่มันทำให้เราทุกข์เราสุขนั้นไม่ใช่ชีวิตของเรา มันเป็นกิเลส มันมาเบียดเบียนตัวเราให้เราเข้าใจอย่างนี้ the Dharma of the Buddha. The Buddha said that anyone that sees the Dharma sees the Buddha. Anyone that sees the Buddha sees the Dharma. If you do not see the Dharma, then you cannot see the Buddha. So to see the Dharma is to see ourselves, to see within ourselves, not to see outside ourselves. And life is the same thing. To see our own life, to know our own life, is to see within ourselves, not away from ourselves. It is to face ourselves and our life is already here with us. It's, it's full, it's abundant, it's full grown, it's lacking in nothing already. And the sense of lack, the sense of unsatisfactoriness, the sense of needing, of wanting something, is just defilement which is outside us, which comes and goes outside us, and does not affect and cannot affect our real life. Our real life has no happiness and has no suffering. And whether we know it to be like that or don't know it to be like that, that is the way it is at all times. ดังนั้นที่ได้บอกไว้แล้วว่าชีวิตมันซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ ไม่มีราคา ราคามากที่สุด ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน หยิบยื้นให้กันไม่ได้ และไม่มีราคาเลย และก็ราคามากที่สุด ทำไมจึงราคามากที่สุด เพราะไม่ตีราคาเป็นเงินเป็นทองเอาไว้ ดังนั้นขอให้พวกเราจงเข้าใจจริงเมื่อฟังผิดนำไปปฏิบัติมันก็ผิดก็เห็นผิดจริงๆ เมื่อฟังถูกนำไปปฏิบัติมันก็ถูกจริงๆ และรับผลจากการประพฤติปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่ฟังแล้วมันจะรู้ปุ๊บปั๊บเอาทันทีไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆจึงจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ so so life has no price and is priceless you cannot buy it you cannot sell it and Dharma is the same no one can pick it up and sell it to you you cannot buy it from anyone Dharma and life are both priceless beyond price and if we want Dharma, then we should listen. We should listen properly. And if we listen properly, then we understand really, we understand fully, we understand truly. And then when we go to practice, then we practice correctly and our practice will have result. If we misunderstand, if we do not understand properly, then when we practice, our practice will not have result. Now, it's not the case that we just listen and we will know straight away. We have to we have to get our feet wet. We have to practice, and we have to really practice. If we listen properly and we understand and we practice, and we practice long enough, we keep on practicing, we persist in our practice, then our practice will have results. And if we do not practice or we give up too soon, we give up, we do not persist, then we will give up before the result. But the result is there. ดังนั้นการปฏิบัตินั้น มีวิธีการครับ วิธีของมันนั้นท่านสอนไปแล้วเรื่องเจริญสติประฐานสี่แต่วันนี้ก็คงจะไม่พูดเพราะพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้ว คงจะจำได้ so the practice we need a method we need a technique of practice, we need a way of practice. And the way of practice has been described as the Four Satipatthana, but I probably won't speak about this or describe this today because I've spoken described this many, many times. ดังนั้นจึงจะพูดเอาแต่ผลล้วนของการปฏิบัตินั่นเองผลของมันจะ ขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ มันต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆจึงจะเกิดจริงๆ So I will speak about the result of the practice. And the result of the practice will arise when we, when we put ourselves into the practice, when we bring the teaching into practice. คนเรานั่งอยู่อยู่ยนี้เนี่ยในขณะนี้นี่แหละ ในปัจจุบันนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่แหละ ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่นี่โกรธไหม ไม่โกรธอยากได้ของคนนั้นคนนี้ไหมไม่มี หลง หลงอะไร หลงมี เพราะลืมจิต ลืมใจ ทางธรรมะเรียกว่าโมหะ ภาษาบ้านเราเรียกว่าหลงลืมเป็นอย่างนี้ So now, as we are listening, each person, are we angry? Are we angry with someone? No, we are not angry. Are we greedy? Are we wanting something that belongs to someone else? No. Are we deluded? Are we in a state of delusion? Yes, most of us are in a state of delusion because we have forgotten our mind, we have forgotten our life. พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าชีวิตของพระนั้นราบลื่นอยู่เหนือทุกเหนือสุข เหนือบาปเหนือบุญ เหนือดีเหนือชั่ว ท่านสอนอย่างนั้น แต่เราไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติ มันก็เลยไม่ได้ผล ดังนั้นขอให้พวกเราจงตั้งอกตั้งใจฝัง แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้รับ ประโยชน์หรือผลของการปฏิบัติจริงๆบัดนี้ so the Buddha teaches that the noble individual is beyond suffering beyond happiness beyond evil beyond good beyond bad beyond dun but we hear this and we do not understand when we do not understand then our practice will not have fruit So I would like everyone to set up their mind to listen for the purpose of understanding and therefore bringing into practice what it is that we should bring into practice. การปฏิบัติวิธีที่ผมเคยพูดเคยสอนมานั้น ผลของมันจะเกิดขึ้น ให้มีความสว่างภายในจิตใจ ไม่ใช่สว่างคือแสงเทียนแสงสะเกียง หรือแสงไฟฟ้าไม่ใช่สว่างอย่างนั้น คือมันจะเบาอกเบาใจสว่างรู้ทราบซึ้งตึงใจ ที่มันมีแล้วเป็นแล้วอยู่ในตัวของเรานี่เอง so when we put into effect the practice using the method that I've described very very often then the result will occur that we will we will have the illumination, the brightness, the radiance arise within us. This is not the illumination of electricity, of candlelight, this kind of illumination. This is the illumination of having lightness of body, lightness of mind, of seeing, of really seeing, of really knowing what is in us, in us at all times. And this is the illumination of the mind. ลของมันจะเกิดขึ้นให้เราสว่างนั่นคือข้อแรกที่สุดการปฏิบัตินี่มันจะรู้เรื่องรูปเรื่องนามรูปนามรู้รูปรู้นามก่อน แล้วก็เลยรู้รูปธรรมรู้นามธรรมเมื่อรู้รูปธรรมรู้นามธรรมแล้วก็รู้รูปโลกรู้นามโลกรูปโลกนามโลกไม่มีสองอย่างด้วยกัน ฟังให้เป็นโรคทางเนื้อหนัง เจ็บหัวปวดท้อง หรือเป็นโรคอะไรต่างๆ นี้ เราต้องไปหาหมอ ให้หมอที่โรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกายแล้ว หมอทางโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะให้ยานำยามากินรักษาโรคที่นิหายโรคอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคจิตวิญญาณคือ หลงโตลืมโตคือโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นโรคอันนี้ไปโรงพยาบาล หมอทางโรงพยาบาลรักษาก็ไม่หายจำเป็นต้องเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญาหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ หาชีวิตของเราจริงๆจึงจะพบได้เห็นได้เข้าใจได้ when we practice then the first result in our practice will be the knowing of root Nam, of root acting, Nam acting, of root disease, Nam disease, of which there are two kinds. The first kind is disease of the body, which we can cure by going to the hospital, getting medicine. But the second kind is hatred, delusion, greed, which the doctor at the hospital cannot help us with. But we need to develop sati, samadhi, panya, we need to search for our life. We need to search for our true mind. And when we find this, when we find our life, when we find the Dharma, then we will have found the cure to our, this kind of sickness, this kind of root disease, nam disease, which is the disease of forgetting ourselves, of forgetting our mind, forgetting our life. ของที่มีแล้ว หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปกปิดมันเอาไว้ สิ่งที่คว่ำหน้าอยู่นั่นคือเราลืมตัว สิ่งที่ปกปิดนั่นคือโมหะมันชอบให้เราหลง ชอบให้เราลืม ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติ มีสมาธิมีปัญญามาเปิดขึ้นหงายหน้ามันขึ้น อันนี้เป็นการพูดให้ฟัง การเปิดการหายนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงวิธีเอาเทียบผลมันคือปรมัตมาเล่าสู่ฟัง เมื่อเรารู้จักเข้าใจทราบซึ้งตึงใจเรื่อง โลกสองอย่างแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่า สมมุติ สมมุติพูดอะไรให้รู้จักสมมุติบัญญัติสมมุติแล้วก็บัญญัติขึ้นมาเรียกว่าสมมุติบัญญัติปรมัตถ แปลว่าของจริงของแท้จริงโดยสมมติ เรื่องรูปนามและปรมัตจริงโดยสมมติ อัฏฐบัญญัติ อัฏฐะคือมันยาก บุคคลที่จะเข้าใจได้อริยบัญญัติ ต้องศึกษาให้เป็นอริยบุคคลเข้าใจได้ในผมคิดนี่เอง the our real life is here all the time what is actual and what is real is here all the time but it is covered over, it, it is closed. The thing that is closing it is delusion. Delusion likes to close our life. And so the practice of Dharma is to open our life. When it is opened, then we know Paramat. So we understand that there are two worlds. There is the world of the sleep and the world of the awake. And we understand Samut. Samut, when Samut arises, we know it When we understand Paramat, we understand the Paramat Sumut, the Paramat of thought, by, and we know the Paramat of actuality. ดังนั้นเมื่อศึกษาให้รู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยรู้ ศาสนาขึ้นมา ศาสนาแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้รู้อันกันรู้พุทธศาสนาแปลว่าคำสอน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้หลุดบานพุทธะเปลวผู้รู้ผู้ตื่นผู้หลุดบานเราก็จำเอาคำพูดของพระพุทธเจ้านะมาปฏิบัติมันก็รู้ตามแบบพระพุทธเจ้านั่นเองเราพุทธะเปลวผู้รู้ผู้ตื่นผู้หลุดบานด้วยธรรมธรรมะก็คือตัวเรานี่เองชีวิตก็คือตัวเรานี่เองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น so when we understand the four banyat, Sumut banyat, Paramat banyat, Atta banyat, and Arya banyat, Then you understand Satana, you understand religion, you understand the Samut religion, the conventional religion, and the actual religion. We understand Buddhism. Buddhism, Buddha means the one that knows, the one that is blessed with Dharma. So we listen to the teachings of the Buddha, we remember the teaching, and we bring it into practice, and we awaken. แล้วรู้อันนี้เราก็เป็นผลของมัน ตัวสุดท้ายนี่ก็เลยเกิดสติปัญญาเข้ามายังรู้ภายในตัวเราว่าบาปคืออะไร บุญคืออะไร บาปก็คือไม่รู้นั่นเอง ไม่รู้ตน ไม่รู้ตัวนั่นเอง แม้จะให้ทานรักษาศีลเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นี่บาปเลยบาปจึงแปลว่ามืด มืดแหละไม่รู้จึงทำไปอย่างไง บุญเหมือนบุญก็คือ การทำคุณดีควงามและก็รู้ตัวเองอีกด้วย บุญจึงแปลว่า สว่าง สงบ บุญก็คือรู้ อันนี้มันเป็นเพียงความสมมติพูดให้ฟัง ดังนั้นคนใดมีบาปอยู่แล้ว ยังเป็นคนโง่อยู่เสื้อนั้นเสื้อนี้อยู่ อันนั้นยังเป็นคนบาปอยู่ คนใดมีบุญแล้วไม่ต้องเชื่อใครที่ไหนทั้งหมดเลยเพราะว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นทำอะไรให้ไม่ได้ ถ้าจึงสอนเอาไว้ว่า อดีตที่ผ่านไปแล้ว ไม่ไปยึดไปถือ อนาคตอยู่ข้างหน้าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านก็ไม่ให้นึกให้ ไม่ให้นึกให้คิดถึงอย่างนั้น ท่านสอนให้เรารู้ปัจจุบันนี่แหละ อันตัวปัจจุบันนี่แหละ เป็นวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงปรมัตจริงๆ So at the end of the, this first stage of the result of practice, then we know within ourselves, we have satipanya arise and we understand within ourselves, we understand bab and we understand bun. Bab means to not know, to be stupid, to not know ourselves, because we ourselves are dharma, we ourselves are life. And not knowing is bab, knowing being clever is bun. Someone that has bab, someone that does not know, believes what others say, believes what they hear. That someone that has but someone that has gun, someone that knows, someone that can see themselves, can know themselves, then they do not have to believe anyone anywhere. And so the Buddha teaches that the past, what has gone past, we need not think about, we need not worry about, because there is nothing that can be done for it. And what is to come, what we are going to do and going to say and going to have and going to be, we need not think about either, but that we should stay with the present. We live in the present. And when we practice living in the present, then this is the path that will take us to actuality, to paramat. อันนี้ขั้นต้นไม่เกินสามเดือน <coughs> เราก็สร้างจังหวะเดินจงกรมเหมือนเดิมมันคิดมาเราจะค่อยรู้ค่อยเป็น ค่อยมี เพราะของสิ่งนี้มันควบหน้าอยู่ เรากำลังจะหงายหน้ามันขึ้น ของที่ถูกปิด เราพยายามจะเปิดเผยมันขึ้นมา แต่เราไม่เข้าใจวิธีทำเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจวิธีทำแล้วเป็นของง่ายดาย ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติจริงๆ So this is the beginning result of the practice and if we come to this practice then I guarantee it will not be more than 90 days before we will arrive at this first result. This result is, gives us or takes us to the path that will lead us to actuality, which is that we practice, we do the arm movement, and we walk back and forth as we have been doing, and we watch thought, and we see thought, we know thought, we see thought. And at the beginning, it is difficult because our life is closed over, and we do not know how to watch, we do not know how to see. But when we know how to practice, when we have understood how to practice, then it is very easy. ดังนั้นการปฏิบัติได้จึงมันไม่ยาก เมื่อเราฟังดี ๆ แล้วจำได้นำปฏินำไปปฏิบัติมันสบายคือมันคิดขึ้นมา เราไม่เคยรู้มันเลยความคิดแล้วก็เข้าไปในความคิดเลยก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไปนั้นท่านเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นสุขบ้างปรุงไปทางทุกข์มันก็ทุกข์ไปปรุงไปทางสุขมันก็สุขไป พระพุทธเจ้าจริงว่าอดีตอนาคตนั้นอย่าไปยุ่งมัน พยายามดูให้เป็นหลักษณะปัจจุบันนะครับ เราทำคมรู้สึกตัวเราอยู่ที่ตรงนี้ เคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็รู้ นานๆมามันคิดเราก็จะรู้ รู้แล้วมันจะค่อยลดค่อยวางสั้นเข้าสั้นเข้าเป็นเช่นนี้ คือ Our problem is that when thought arises, we do not know it, and we enter into thought. The thought, it concocts and it decorates, it conceives, and so we are happy or we are unhappy, or we have different kinds of feelings, different kinds of emotions, of gladness, of sadness, and so on. And this goes on and on continuously, and it is because we are entering into thought all the time, because we do not know how to practice when we know how to practice, then we are very, very comfortable. And when the thought arises, then we know it. When we know thought, it gets shorter and shorter. As we practice, as we develop the practice, the thought gets shorter by itself. มันเป็นเรื่องสมมติพูดให้ฟังเราจะรู้บนเรื่องเดียวเท่านั้นเอง แล้วเราจะไปโกรธมันทำไม มันคิดมาจากที่ไหน อย่าไปยุ่งมัน เพียงรู้เรื่องก็หยุดไปมันตั้งเรื่องใหม่ขึ้นมามันเป็นอย่างนั้น เราต้องพยายามทำผมรู้ตัว สมมุติให้ฟังอีกภาพหนึ่ง เหมือนแมวกับหนู แมวไม่เคยกลัวหนูเลย หนูจะเป็นตัวขนาดไหนก็ไม่เคยกลัวเลย แต่ว่าเมื่อแมวตัวยังเล็ก ตัวหนูมันเข้ามารบกวนเรา มาในบ้านเรา มากัดของเรา กัดเสื้อ กัดผ้าเรา เราก็เอา แมวมาเลี้ยงไว้ เพราะเราไม่สามารถที่จะไปไล่หนูได้ แต่เมื่อแมวมันตัวเล็กๆ หนูมามันกระโดดจับหนูทันที แต่จับแล้วหนูมันก็วิ่งไปเลย แมวมันไม่มีกำลังก็ติดหนูไป เมื่อติดหนูไปเหนื่อยแล้วมันก็ปล่อยหนูไป หนูก็พ้นภัยจากอันตรายไป เป็นอย่างนั้น บทแรกอันนี้จะเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ so at the beginning we have only a little bit of study, so that we we think a hundred or a thousand or a million thoughts and we know only one and when we know that thought it stops but then immediately there is another thought and this is like uh, we practice like the cat and the rat here the rats are very big and the cat is very very small so when the cat comes when the rat comes The cat jumps on it, but the cat does not have any power. It has very little power, and so the rat just runs away, and the cat cannot hold on. เพียงเราให้อาหารแมวบัดนี้แมวมันโตเร็วเมื่อมันโตเร็วมันใหญ่ขึ้นมาเร็วๆนี่พอดีมันใหญ่เต็มที่มันแล้วหนูออกมามันกระโจนจับหนูหนูซอกตายทันทีเลย อันตัวความรู้นี่ก็เหมือนกัน ให้มันมีความรู้สึก เมื่อมีความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้น ความไม่รู้นะ่ะ มันคิดขึ้นมา ตัวสติมันก็เหมือนกับแมวนั่นแหละ มันก็พอดีมันคิดปุ๊บ มันจะเห็นปั๊บความคิดนั้นจะหยุดทันที มันก็เลยเป็นปัจจุบัน อันนี้ทำให้มากๆจึงจะรู้เดี๋ยวจึงจะรู้จึงจะเข้าใจได้ ที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นข้าวๆ So we have to feed the cat. We have to give it food, which is to walk and to do the movement, to do the arm movements, to move the feet, mm. and to do the movement.